وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ama ba'd, donc mes frères en Allah on avait dans le cadre de la conférence organisée par l'Institut de transmission du savoir à Villeneuve-le-Roi en France, euh, ce week-end passé, donc le 4 et le 5 mai, on avait pu commencer la fatwa qui s'appelle Al-Fatwa al-Malikiyah fi raddi ala af'al C'est-à-dire la fatwa malikite en réfutation des actions des soufites de l'imam Abu Faris Abdelaziz Mohamed al-Qirawani, mort en 750 de l'Égypte. Cette cet épître, qui est en fait une fatwa, est expliqué par un savant contemporain, on l'a déjà dit dans le premier dars, et dans le deuxième dars aussi, qui est Cheikh Ahmed bin Omar ben Salim Bezmoul, ta'ala, parmi les chours salafis contemporains qui vit à l'heure d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui à la Mecque. Pour les frères et sœurs qui n'étaient pas présents ou qui n'ont pas écouté via la radio Salafi une Publication les douze précédents, ils sont disponibles, alhamdulillah, à partir d'aujourd'hui, ils sont disponibles sur notre site spfbirmingham.com. Les deux donc, premiers cours, ils ont été enregistrés et ils sont disponibles sur notre site. Pour le PDF, je le mettrai qu'à la fin, Inch'Allah, qu'on aura fini toute la série et après l'avoir revu, Inch'Allah Donc on commence directement. Donc on ne va pas répéter ce qu'on a déjà dit. Et on va entamer directement la parole de Shir Bazmoul, Hafidahullah Ta'ala. Et il dit à un certain moment, il dit, Ya ikhwani ala al-muslimi an yakuna kayyisan fatina. an yakuna kayyisan fatina wa al-haq wa فطنا ahlah, wa la yu'alliq al-haq bil-ashkhas abada. » ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ويزعمون أنهم عندهم قطاع الطريق المحجوبون بعلمهم عن رتبة التحقيق يعني يقول هذا فلان وإن كان عنده علم لكن ما يخليك تعبد الله على بصيرة ما يخليك يعني تتلذذ بالطاعة دائما جرح جرح جرح جرح جرح مجالس كلها غيبة ومثل هذه العبارات هكذا يفعل أهل الباطل ثم قال فمن كانت هذه حالته سقطت مكالمته شيخ أحمد بزمول حفظه الله تعالى il دونك donc ce passage فتوى مالكية fatwa malikiya de رحمه الله تعالى ان disant سي بور سولا oh مي frères Et nous, on dit aussi à mes sœurs, on avait déjà dit dans la Dora que le menhaj, c'est pas que pour les frères, c'est pour les frères et les sœurs, qu'il incombe aux musulmans d'être intelligents et perspicaces. Qu'ils soient intelligents et perspicaces. Et qu'ils connaissent la vérité, et qu'ils suivent ces gens à la vérité, et qu'ils n'attachent jamais la vérité aux personnalités. Puis le shirk, qu'Allah lui fasse miséricorde, l'imam Allah, il a dit Et ils prétendent qu'ils, les savants, sont pour eux des voleurs de grands chemins qui, ont raison de leur science, sont empêchés d'arriver au degré de précision. C'est-à-dire qu'ils disent, un tel, même s'il a de la science, il ne te laisse pas adorer Allah avec clairvoyance. Il ne te laisse pas savourer l'obéissance. Toujours, jarh, jarh, jarh, jarh, jarh. Hein? C'est-à-dire critique, critique, critique, critique, etc. C'est des, des, mots qu'on entend au jour d'aujourd'hui. Dites-vous, les salafis, hein, vous toujours, jarh, jarh, jarh, toujours la critique, toujours la critique, toujours la critique. Ou bien on entend des paroles comme celle qui dit leurs assises ne sont que médisances et des paroles similaires. Telle est la manière d'agir des gens du faux, ahlul batil. Puis il dit donc celui dont telle est la situation, le dialogue avec lui est délaissé. Et ça, on avait déjà parlé de ça, on avait dit que, on avait parlé du fait de débattre et de discuter avec les gens d'innovation, on avait rapporté la position des salafs par rapport à, par rapport à ça. Et Cheikh, il dit justement ici, Cheikh Ahmed Bazmoul, حفظه ta'ala, هذا تنبيه على قضية مهمة هي أن الذي ابتدع ووقع في البدعة وانغمس فيها ولا يريد الحق لا ينفع معه الكلام فلا يأتينا أحد مع شخص قد نصح العلماء وبين له الحق فأصر على باطله فبدعه العلماء أو حذروا منه لا يأتينا أحد يقول جالسوه كالموه حاولوا تتفهموا تتفاهموا معه تقاربوا أو نحو من هذه العبارات أو نحو من هذه العبارات لا لماذا؟ لأن هذا لو كان يريد الحق لاتبع الدليل من الكتاب والسنة قبل أن نتكلم ولو كان يريد الحق لاتبع كلام العلماء الكبار قبل أن يتبع كلام طلاب العلم ولأنك لا تأمن على نفسك الفتنة معه ولذلك من الخطأ عند بعض إخواننا السلفيين الذي هو حديث عهد بالسلفية يعني يكون في نفسه نوع من الحرج يقول طيب لما لا نجتمع كلنا ونكون إخوانا نحن مسلمون قدم لك المؤلف رحمه الله من البداية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة فابحث عن هذه الواحدة وكن معها لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لنا ستفترق أمتي إلى 73 فرقة فلا تفترقوا تجمعوا لا تتركوا أحدا تجمعوا لسنا بأورع ولا بأفقه ولا أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم هذه قضية مهمة لاحظ أريد منك أن تتنبه لقضية الآن قضية أن المسلمين يجتمعون في مكان واحد وتتآلف قلوبهم قضية طيبة بلا شك في الظاهر ولكن في الواقع زائدا أو قبل زائدا بل أولا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن عن الاختلاف وما كان عليه الصحابة من ذكر الاختلاف وتحذيره من أهل البدع لا يمكن تطبيق هذا الأمر ولذلك على المسلم أن يقول لعقله قف القرآن والسنة والصحابة أخبرونا بأن هؤلاء أهل الشر لا يريدون الحق ما لك ولهم ما لك ولهم إنما يتولى شأنهم بعد الله العلماء Donc Cheikh il dit, Hafidahullah Ta'ala, Cheikh Ahmed Vezmoul, en expliquant cette partie de la fatwa يلدي il dit Donc celui dont telle est la situation, le dialogue avec lui est délaissé. Ça c'est la parole de l'imam Qirawani rahimahullah. Il dit, il attire l'attention sur une affaire importante, qui est que celui qui innove dans la religion et tombe dans l'innovation religieuse et s'en est imprégné et qui ne veut pas la vérité, il est inutile de lui parler. Et que donc quelqu'un ne vienne pas avec un individu que les savants ont conseillé et à qui les savants ont clarifié la vérité et qui s'est obstiné dans ce qu'il a de faux et qui donc a été jugé comme étant un innovateur par les savants, au contre lesquels ils ont mis en garde, que personne ne vient nous dire asseyez-vous avec lui, parlez-lui, essayez de vous mettre d'accord avec lui, rapprochez-vous l'un de l'autre et ce genre de paroles. Cheikh dit non, pourquoi Car celui-là, s'il voulait la vérité, il aurait suivi la preuve du Coran et de la Sunna avant qu'on parle. Et s'il voulait la vérité, il aurait suivi la parole des grands savants avant de suivre les paroles des étudiants en sciences islamiques. Car toi ne pense pas que tu es à l'abri de l'épreuve avec lui. Et ça, chérie, va parler d'un point important. J'ai déjà souligné ça dans la Daura du, du week-end passé à Villeneuve-le-Roi. Et c'est quelque chose qui est très très important. Et c'est quelque chose que certains de nos frères et certaines de nos sœurs, c'est une chose à laquelle certains de nos frères et nos sœurs dérogent. Une règle à laquelle ils dérogent et ils le payent très très cher. Et ça a été même une cause de déviation, une cause d'égarement pour certains d'entre eux. Cheikh, il dit Car toi ne penses pas que tu es à l'abri de l'épreuve avec lui. Et c'est pour cela que fait partie de l'erreur. Et, et il va, il va souligner cette erreur dont, à laquelle je viens de faire référence. Il dit Ce qu'ont font certains de nos frères salafis qui sont nouveaux dans la salafia. C'est-à-dire qu'ils éprouvent en eux-mêmes un genre de malaise et disent D'accord, pourquoi est-ce qu'on ne se regrouperait pas tous et on ne serait pas des frères Nous sommes musulmans. L'auteur t'a introduit, dès le début que le prophète a informé que sa communauté allait se diviser en 73 groupes, tous en enfer sauf un. Cherche donc ce groupe sauvé et sois avec lui. Et vous vous rappelez que dans le premier cours, on avait dit que le shir, il avait tiré de ce hadith, il avait cité ce hadith pour attirer, attirer l'attention sur le fait que toute personne qui est dans le domaine de la dawa et qui prétend appeler au bien n'est pas nécessairement sur le bien. Et cher Eli, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas dit Ma communauté va se diviser en 73 groupes et donc ne vous divisez pas, regroupez-vous, ne laissez personne, regroupez-vous. Nous n'avons pas plus de compréhension, nous ne sommes plus savants, nous ne sommes plus pieux que le prophète alayhi wa sallam. Et cela est une affaire importante. Prête attention à cela. Cher, dit, je voudrais que de toi que tu prêtes attention à un point maintenant, que les musulmans se regroupent tous à un endroit. Et que leur cœur soit en harmonie est une bonne chose sans aucun doute en apparence. Mais en réalité, il y a en premier l'information du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans le Coran au sujet de la division et les compagnons qui nous ont informés de la division et qui nous ont mis en garde contre les gens de l'innovation religieuse. Il est impossible d'appliquer cela cette unité précitée. Et c'est pour cela qu'il incombe aux musulmans de dire à sa propre raison stop. C'est ça que j'avais souligné ici dans la Dora. Des fois, certains d'entre nous, on peut faire passer la raison avant et c'est grave de faire ça. Là, tu, comme les il a dit, tu dis à ta propre raison, tu dis stop. Le Coran et la Sunna et le compagnon nous ont informé que ces gens-là sont des gens du mal qui ne veulent pas la vérité. Et vous, pour les frères qui ont, ou les sœurs qui ont l'habitude d'écouter un peu mes cours, et c'est quelqu'un euh, qui a, quelqu'un qui a repris déjà ça sur une petite vidéo sur YouTube. Quand je dis toujours dans mes cours, je dis laisse-les, akhifillah, laisse-les, akhifillah. Écoutez ce que dit le shir ici. Il dit laisse-les, laisse-les. Leur affaire ne revient après Allah qu'aux savants qui réfutent leurs égarements et, et, mettent en garde contre eux. Écoutez ce qu'il va dire le shir ici. Il dit Toi, le salafi, sois avec tes frères, ne t'occupe pas d'eux. Alhamdulillah, nos frères et nos soeurs qui appliquent cette règle en or. Alhamdulillah, subhanahu wa ta'ala, ils sont préservés du mal des gens d'innovation religieuse. Pourquoi Parce qu'ils ne s'exposent pas à l'agarement, ils ne s'exposent pas à la shubha. Et regardez, écoutez ce qu'il va citer d'un savant qui s'appelle Ibn Battah. Ibn Battah, je l'ai déjà cité dans le cours de ce week-end, il écrit Al-Ibana. Euh, euh, Ibn Battah, quand le Très-Haut lui fasse miséricorde, il a rapporté que quelqu'un parmi les gens de la sunna Il a dit le cheikh, يردون على ضلالهم ويحذرون منهم أنت سلفيك مع إخوانك لا تشتغل بهم ذكر ابن بطة رحمه الله تعالى أن بعض أهل السنة ذهب يجادل أهل الباطل بقصد أن يردهم للحق فلما ذهب إليهم لم يرجع انغمس معهم لذلك على السلفي أن يكون حصيفا حصيفا وأن يكون, أو يك وأن يكون حريصا على نفسه وأن يصون سلفيته عن البدع قبل أن يحافظ على غيره تريد أن تخرج ذاك الرجل من البدعة إلى السنة ثم تذهب إليه وتغرق معه هذه مصيبة وهذه قلة عقل والسبب في ذلك أنك لم تدرك منهج السلف في هذا الأمر فلذلك الشيخ لاحظ ماذا يقول يقول سقطت مكالمته يعني لا تتحاور معه لا تكلمه وبعدت معالجته لأنه لا يريد الحق فليس في الكلام معه فائدة انتبهوا هذه قضية مهمة يعني بعض الناس يقول طيب كلمه لعل الله ينفعه ينفع بك أن أنا أتكلم عن شخص خالف وبدعه العلماء شخص خالف وعاند ليس شخصا غافلا ليس شخصا نرجو خيره ثم الذي يكلمه يكلم العلماء أو كبار طلاب العلم ليس عوام السلفيين عوام السلفيين ليس لهم الكلام مع أمثال هؤلاء تنبهوا فكلامك مع مثل هؤلاء قال لك فليس للكلام معه فائدة ولذلك قال الإمام أحمد وغيره قل السنة أخبر بالسنة ولا تجادل عنها لماذا؟ لأنك لو أخبرت بالسنة إما أن يقبلها فينجو وإما أن يخالفها فيهلك فإذا خالف السنة وأراد أن يخاصمه إذا لم يستجب ولم يقبل السنة ويحترم الرسول صلى الله عليه وسلم ويحترم الحق الذي كان عليه السلف لن يحترمك ولن يقبل الحق الذي معك بل سيكون حريصا على جرك معه فالنجاه النجاه فالنجاه النجاه Cheikh, il cite un exemple qui va bien illustrer cela. Il dit Ibn Battah, qu'Allah le Très lui fasse miséricorde, a rapporté que quelqu'un parmi les gens de la Sunna alla débattre avec les gens du faux, ayant l'intention de les ramener à la vérité. Et lorsqu'il se rendit chez eux, il ne revint pas. Il entra avec eux dans leur voie. et c'est pour cela qu'il incombe au salafis d'être avisé et d'être diligent quant à sa propre personne et de protéger ses salafis contre les innovations religieuses avant de préserver autrui. Tu veux sortir cet homme de l'innovation religieuse Puis tu vas vers lui et tu te noies avec lui C'est une calamité et c'est une déficience de la raison. Et la raison de cela est que tu n'as pas compris la voix des plus prédécesseurs à ce sujet. Et tous les gens qu'on a entendus dire ça, mais Akhi, j'ai envie de lui faire siha Akhi, je vais débattre avec lui, Akhi, je vais lui parler, il va revenir. On le sait parce qu'on les connaît, ce sont des gens qui ne connaissent pas la vérité du ménage salaf. Pourquoi C'est très simple, parce qu'ils n'ont pas étudié. Ils n'apprennent pas le ménage des salaf. Ils ne lisent pas les livres des salaf. Ils ne lisent pas les livres qui compilent les règles et les sol de la, voix voie salafia. Ils ne lisent pas les livres de ménage. Ils n'écoutent pas les cassettes de ménage des ulama. C'est pour cela que le cher, prête attention, que dit le cher Il dit le dialogue avec lui est délaissé, c'est-à-dire ne dialogue pas avec lui. Et son traitement est éloigné, car il ne veut pas la vérité, et donc il n'y a aucun bénéfice dans le fait de lui parler. Cher, il dit prêtez attention, c'est une affaire importante. C'est-à-dire que certains disent d'accord, parle-lui, peut-être qu'Allah le fera bénéficier par toi. Cher, il dit moi je parle d'un individu qui a transgressé et qui a été jugé innovateur par les savants. Un individu qui a transgressé et s'est obstiné. Ce n'est pas un individu insouciant. Ce n'est pas un individu au sujet duquel nous espérons le bien. puis ceux qui lui parlent, ce sont qui Et même si c'est quelqu'un qui devait lui parler, ce serait qui Ce sont les savants ou les grands étudiants en sciences islamiques et pas le commun des salafis. Le commun des salafis ne peuvent pas parler à ce genre de personnes-là. Prêtez attention à cela. Prêtez attention à cela ta parole avec ce genre de personne-là, le cher t'a dit, il n'y a aucun bénéfice à lui parler. Et c'est pour cela que l'imam Ahmed et d'autres ont dit, cite la sunna, informe au sujet de la sunna et ne débat pas à son sujet. Pourquoi Car si tu informes au sujet de la sunna, soit il l'accepte et est sauvé, soit il s'oppose à la sunna et est perdu. S'il s'oppose à la sunna et veut que tu débattes avec lui, s'il n'a pas répondu à la sunna et n'a pas accepté la sunna, et n'a pas respecté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et n'a pas respecté la vérité sur laquelle étaient les plus prédécesseurs, il ne te respectera jamais. Et il n'acceptera jamais la vérité qui est avec toi. Mais de plus, écoutez bien ça, mais de plus, il sera diligent à te tirer avec lui. Chérie, il donc le salut, le salut, le salut, le salut. Hein Un najah un najah un najah un najah Puis le Cheikh, il continue le matin et il dit والمتكلم معه يضرب في حديد بارد طبعا إذا كان الحديد حامية يؤثر الضرب أما الحديد البارد لا يؤثر الضرب وهذا وصف دقيق جدا لاحظنا وأرجو أنكم لا تقعون في هذا الأمر يعني من حيث أنكم من حيث جدال هؤلاء لا تجادلوا هؤلاء أبدا ولكن سابقا جادلنا بعضهم مع بعض المشايخ حضر الجدال سبحان الله نتكلم بالحق وأنت تتكلم بالحق وأنت صدرك يغلي بالحق بنصوص الكتاب والسنة وهو يتبسم ها شيخ الدين ها ها ها ها فسبحان الله فعلا الحديد بارد فعلا ما يؤثر ما يؤثر فيه شيء هذه النصوص القوارع الأسنة الحادة من الكتاب والسنة ما تؤثر فيهم شيئا فعلا المصنف رحمه الله تعالى أصاب الحق والوصف حين وصفهم بذلك فعلى ماذا على ماذا أناس لا يعظمون الكتاب والسنة ولا منهج السلف الأمة تحرص عليهم نسأل الله السلامة والعافية من حالهم شيخ il et c'est la parole de l'imam Qirawani, rahimahullah, décédé en l'an 750 de l'Égypte, il dit Et celui qui, parle, euh, celui qui lui parle frappe un fer froid. Il a dit, il, il a dit qu'on ne doit pas parler à ces gens-là. Et celui qui lui parle, il frappe un fer froid. Naturellement, si le fer est chaud, la, frappe a de l'effet. Tandis que si le fer est froid, la frappe n'a pas d'effet. C'est une description très précise, Cheikh Ahmed Bezmoul, il dit. Donc nous, avons prêté attention et j'espère que vous ne tomberez pas dans cette chose et c'est que vous débattiez avec, avec cela. Ne débattez jamais avec cela. Mais précédemment, Cheikh dit, nous avons débattu avec l'un d'entre eux en présence de certains parmi les chouyours. Gloire à Allah. Tu parles avec vérité, alors que ta poitrine boue en raison de la vérité et des textes du Coran et de la Sunna, et lui, il sourit. Gloire à Allah. En vérité, le fer est froid, et en vérité, rien ne l'affecte. Ces textes percutants et ces lances tranchantes du Coran et de la Sunna ne les affectent en rien. En vérité, l'auteur qu'Allah le Très-Haut lui fasse miséricorde a atteint la vérité et la description correcte lorsqu'il les a décrits de telle manière. Sur quoi donc Sur quoi donc Des gens qui ne respectent pas le Coran et la Sunna et la voix des pubs prédécesseurs de cette communauté, pourquoi donc, être si diligent envers eux Et Cheikh, il dit Nous demandons à Allah qu'il nous préserve et nous protège de leur situation. Puis Cheikh, il continue le, texte de l'imam al-Qirawani, Abu Faris, Abdelaziz ibn Muhammad al-Qirawani, ta'ala. la fatwa malikiya, il dit وإنما كلامنا مع من لم ينغمس في في خابيتهم ولم يسقط في مهواتهم لعله يسلم من عاديتهم وينجو من غاويتهم كلامنا نحن العلماء لا تفهم من هذا أنه أنا والله أروح أكلم واحدا مثلا ونجادل معه لك يا عبد الله أن تأخذ شريط عالم أو كتاب عالم وتعطيه لواحد تظن فيه الخير تقول اقرأ واسمع الذي جاء يجادلك قل له روح إلى العلماء أنا ما أجادل أحدا انتبه لا تقول أنا على حق وأستطيع أرد عليه نقول لا يحرم عليك ذلك Vous avez entendu le mot le cheikh لماذا لأنك ستتعرض للفتنة وتعريض المؤمن نفسه للفتنة حرام أنت واجب عليك أن تصون دينك ومنهجك من الباطل واجب عليك ما هي القضية بالخيار ليست القضية بالخيار انتبهوا فإنها قضية خطيرة يغفل عنها كثير من الناس يقول والله أخشى أني آثم إذا ما نصحته لا يا حبيبي لا تنصحه حافظ على نفسك وانصح نفسك واتركه لأنك إذا نصحت نفسه تبتعد عن مجالس هؤلاء فكيف تنصح غيرك وتضر نفسك هل هذا يعقل؟ لا يعقل أبدا وهذا هو منهج السلف وهذا هو منهج السلف إذن الذي يجادلهم الذي يخاصمهم الذي يرد عليهم إن احتج الأمر لذلك هم العلماء الكبار وطلاب العلم الكبار الذين يطلب منهم العلماء الرد ولذلك كان السلف ليس كل واحد يتعرض للرد شوفوا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه وأعطيكم مثالا سريعا على هذا شيخ كسكيلتي حفظه الله تعالى شيخ أحمد بزمول Cheikh il dit, il dit, l'imam Qirawani, nous n'adressons la parole qu'à ceux qui ne sont pas plongés dans leur jarre et qui ne sont pas tombés dans leur gouffre. Peut-être seront-ils préservés du mal causé par leur poison et sauvés de leur corruption. Cheikh Bazoul, il dit notre parole, c'est-à-dire nous les savants, ne comprends pas de cela. Moi, par Allah, je veux parler à quelqu'un, par exemple, et que tu débattes avec lui. Il t'est possible de donner une cassette d'un savant ou un livre d'un savant et de le donner à quelqu'un au sujet duquel tu penses du bien. Tu dis, lis et écoute. Celui qui vient débattre avec toi, dis-lui, va chez les savants. Moi, je ne débat pas avec qui que ce soit. Prête attention à cela. Ne dis pas, moi, je suis sur la vérité et je suis capable de le réfuter. Nous disons, non, Écoutez-le mot, ça je voudrais vraiment que nos frères et nos sœurs qui nous écoutent, ils le mémorisent et qu'ils sachent bien, il a utilisé le mot haram. Il a dit, il est illicite, il t'est interdit, illicite de faire cela. Pourquoi Car tu vas t'exposer à l'épreuve. Et que le croyant expose sa personne à l'épreuve est illicite. Toi, il t'est obligatoire de préserver ta pratique de la religion ta et ta méthodologie, ton ménage contre le faux. Cela t'est obligatoire et ce n'est pas une affaire où tu as le choix. Certains de nos frères qu'Allah les guide, certains de nos frères qu'Allah les guide, ils croient que c'est une a quoi qui est, hein, où tu as le choix. Le tu n'as pas le choix. Dans notre menhaj, on n'a pas le choix. On applique les qawa'id et khlas. ils disent, l'affaire n'est pas un choix, prêtez attention à cela, car c'est une affaire dangereuse au sujet de laquelle beaucoup de gens sont insouciants. Ils disent, par Allah, on a déjà entendu ça. J'ai peur d'être en état de péché si je ne lui fais pas le conseil. Masha'Allah, regardez comment ils sont diligents vers eux, et alors qu'ils devraient être d'abord diligents vers leur propre personne. Cheikh, il dit non, ô mon bien-aimé, ne lui fais pas le conseil, préserve-toi, et fais-toi le conseil à toi-même, et laisse-le. Car si tu lui fais le conseil de s'éloigner des assises de cela, comment pourrais-tu conseiller autrui et te faire du mal à toi-même cela n'a aucun sens, le dit. Et donc cela, c'est cela la voie des plus prédécesseurs et c'est cela la méthodologie, des plus prédécesseurs. Donc ceux qui débattent avec eux et discutent avec eux et les réfutent si c'est nécessaire, ce sont les grands savants et les grands étudiants en sciences islamiques auxquels les savants ont demandé de réfuter. Et c'est pour cela que chez les plus prédécesseurs, ce n'était pas tout le monde qui se mettait à réfuter. Regardez Abu Moussa al-Ash'ari, je vais donner un exemple de ça. Chéri va donner un exemple de ça, il dit Et c'est pour cela que chez les plus prédécesseurs, ce n'était pas, tout le monde qui se mettait à réfuter. Regardez Abu Moussa al-Ash'ari, le noble compagnon, anhu arda. Je vous donne un, exemple rapidement ce sujet, le Cheikh il dit. أبو موسى الأشعري في أصحاب الحلق رأى منكرا قال رأيت أمرا أنكرته وما رأيت إلا خيرا يعني هم يذكرون الله ولكن أنا أنكرته هذا الأمر وما, وما هو بطيب فقال له ابن مسعود ماذا قلت لهم قال لم أقل لهم شيئا انتظار رأيك شوف الأدب مع أن أبا موسى الأشعري ممكن أن ينكره وصحابي وصاحب قرآن وصاحب علم رضي الله عنه وأرضاه مرضي أنا تلميذ ابن مسعود أنتظر ابن مسعود هو الذي يوجههم واضح كيف المنهج شيخ الدي حفظه الله تعالى regardez أبو موسى الأشعري le noble compagnon رضي الله عنه وأرضاه je vous donne un exemple rapidement ce sujet Abu Moussa al-Ash'ari, au sujet des gens qui étaient assis en cercle, qui faisaient le décret de manière qui était innovée. Le hadith, il est connu. D'ailleurs, il est dans Musnad al-Darimi. Il a, il a vu un mal et a dit J'ai vu quelque chose que j'ai réprouvé et je n'ai vu que le bien. C'est-à-dire qu'ils invoquent Allah, mais j'ai réprouvé cette chose, cette chose n'est pas bonne. Ibn Mas'ud lui a dit Que leur as-tu dit Il dit Je ne leur ai rien dit en attendant ton avis. Regardez le comportement alors qu'Abu Moussa al-Ash'ari est capable de blâmer et de reprouver lui-même. C'est un compagnon et il mémorise le Coran. Il connaissait le Coran. Et il avait de la science qu'Allah l'Agré soit satisfait de lui. Il n'a pas voulu. Et ça, c'est quelque chose, qu'on a vu avec les machaires. Comme le Cheikh Ahmed Bezmoul lui-même. Hein? Qui écoute Cheikh Rabi avant de faire quoi que ce soit. Ou les machères comme Shir Arafat. Hein, qui, même quand ils réfutent des gens comme Yahya Hajouri et d'autres, ils, lisent leur réfutation à des gens comme Shir Obed et Shir Rabi' euh, avant de faire quoi que ce soit. Et c'est ça l'éducation des Meshir, c'est ça l'éducation des Tullab, c'est de ne rien faire avant de revenir au Kibar. Donc Shir, il a dit, il, a, il n'a pas voulu. Je suis l'élève d'Ibn Mas'ud, j'attends Ibn Mas'ud car c'est lui qui va les orienter. Est-ce clair le Shir, il dit Maintenant, on va continuer dans le maître de Fatwa al-Maliki. Hein. On arrive à la troisième partie. واعلموا أن هذه البدعة في فساد عقائد العوام أسرع من سريان السم في الأجسام وأنها أضر في الدين من الزنا والسرقة وسائر المعاصي والآثام فإن هذه المعاصي كلها معلوم قبحها عندما يرتكبها ويجتلبها فلا يلبس مرتكبها على أحد وترجى له التوبة منها والإقلاع عنها وصاحب هذه البدعة يرى أنها أفضل الطاعات وأعلى القربات فباب التوبة عنده مسدود وهو عنه شرود مطرود فكيف ترجى له منه منها التوبة ويعتقد أنها طاعة وقربة فهو ممن قال الله فيهم قل هل ننبئكم بالأخسرين آمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وممن قال فيهم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ثم ضرر المعاصي إنما هي في أعمال الجوارح الظاهرة وضرر هذه البدع إنما هي في الأصول التي هي العقائد الباطنة فإذا أفسد الأصل ذهب الفرع والأصل وإذا فسد الفرع بقي الأصل يرجى أن ينجبر الفرع وإن لم ينجبر الفرع لم تذهب منفعة الأصل ثم إن الذين يغوي الناس ويدعوهم إلى بدعته يكون عليه وزره ووزر من استنى بسنته قال الله العظيم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلون يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قال وقال تعالى وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة Avec ça, on a fini la troisième partie du matin. Il y a sept parties en tout. On a divisé le matin en sept parties. Qu'est-ce que Cheikh Ahmed Mazmoul, Hafidahullah Ta'ala, et d'abord avant de rapporter l'explication de Cheikh Ahmed Bezmoul, on va traduire la cette partie du même Le texte de l'imam Qirawani, il dit Et sachez que cette innovation religieuse est dans la corruption des croyances des gens de la masse plus rapide que la propagation du poison dans les corps. Et qu'elle cause plus de tort dans la religion que la fornication et le vol et le reste des désobéissances et des péchés, car toutes ces désobéissances leur turpitude est connue de ceux qui les commettent et les amènent, et donc celui qui les commet ne trompe personne. Et on espère pour lui qu'il s'en repentisse et qu'il les abandonne. Et que celui qui pose, possède cette innovation religieuse voit que c'est le meilleur des actes d'obéissance et le plus élevé des actes d'adoration. Et donc la porte du repentir lui est fermée. Et il est quant au repentir un désobéissant chassé. Vous savez le texte comment il est beau, hein. en arabe ça donne mieux évidemment, mais hein, on a, essayé de reproduire la rime en français, mais c'est pas évident. Hein.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 Surat al-Kahf, versets 103 et 104. Et au sujet desquels Allah a dit ce dont la traduction du sens est et quoi Celui à qui on a enjolivé sa mauvaise action au point qu'il la voit belle. Surat Fatir, verset 8. Puis le mal des désobéissances est dans les actions des membres apparents. Et le mal de ces innovations religieuses est dans les fondements, qui sont dans les croyances cachées, c'est-à-dire internes, batina, utiliser le mot Et donc si le fondement est perverti, le fondement et la branche partent. Et si la branche est pervertie, le fondement reste. Et on espère que la branche se remettra. Et si la branche ne se remet pas, l'utilité du fondement ne part pas. Puis celui qui, sait, qui égare les gens et les appelle à son innovation religieuse portera son fardeau et le fardeau de celui qui aura suivi sa voie.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 Surat Al-Ankabut, verset 13. le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ça c'est une traduction que j'ai basée sur un charah du hadith, je vais vous rapporter la référence après, inshallah. Celui qui fait une bonne action en islam, et qui est suivi dans cette action, aura la récompense de son action et la récompense de celui qui l'aura mise en application. En le prenant pour exemple. Jusqu'au jour du jugement dernier. Et celui qui fait une mauvaise action en islam et qui est suivi dans cette action aura le fardeau de son action et le fardeau de celui qui l'a commise en le prenant pour exemple jusqu'au jour du jugement dernier. Et ça, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam muslim dans son sahih, numéro 1017. Et cette traduction du sens du hadith est tirée dal kaoukabou al wahaj Wal-Rawd al-Bahhaj, volume 12, page 69-70 qui est l'explication de l'authentique de Muslim par Cheikh Mohammed al-Amin ibn Abdullah al-Urmi al-Alawi al-Harari. Qu'est-ce qu'il nous dit Cheikh Ahmed Bezmoul pour expliquer cette partie du maître maintenant Il dit قال واعلموا أن هذه البدعة في فساد عقائد العوام أسرع من سريان السم في الأجسام وأنها أضر في الدين من الزنا والسرقة وسائر المعاصي والآثام فإن هذه المعاصي كلها معلوم قبحها عند من يرتكبها ويجتلبها فلا يلبس مرتكبها على أحد وترجى له التوبة منها والإقلاع عنها وصاحب هذه البدعة يرى أنها أفضل الطاعة وأعلى القربات فباب التوبة عنده عنه مسدود وهو عنه شرود مطرود فكيف ترجى له منها التوبة وهو يعتقد أنها طاعة وقربة بل وهو ممن قال الله فيهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وممن قال الله فيهم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ثم ضرر المعاصي إنما هي في أعمال الجوارح الظاهرة وضرر هذه البدع إنما في الأصول التي هي العقائد كيسكي لا qu'il الشيخ؟ en train de faire le chef فإذا أفسد الأصل ذهب الفرع والأصل وإذا فسد الفرع بقي الأصل يرجى أن ينجبر الفرع وإن لم ينجبر ين وإن لم ينجبر الفرع لم تذهب منفعة الأصل ثم إن هذا الذي يغوي الناس ويدعوهم إلى بدعته يكون عليه وزره ووزر من, من, من استنى بسنته قال الله العظيم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلون يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون وقال تعالى وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة الشيخ رحمه الله تعالى في هذا في هذا الكلام وذكر فوائد عديدة ومهمة جدا أول فائدة ذكرها رحمه الله تعالى أن البدع سريعة الدخول إلى قلوب أتباعها الله أكبر ها؟ ولذلك لا تظن أنك إذا جالسته طويلا أنك ستتأثر ببدعته قد تتأثر ببدعته من أول جلسة بل من أول كلمة وقد مر معنا بالأمس كيف أن ابن سيرين وغيره من السلف لم يسمعوا من المبتدع آية من كتاب الله عز وجل فلذلك هذا يدل على أمر خطير وعلى فعل خطأ عند بعض إخواننا السلفيين يقول أنا أريد أن أطلع عليه فقط أريد أسمع لكلامه وأروح أجادلهم أنا أبغي بس أسمع ما يقولون نقول لا لا تسمع لا تسمع إذا كنت موقنا أنك على الكتاب والسنة وعلى منهج سلف الأمة وتسير مع العلماء الكبار فأنت على يقين ولست في شك من دينك حتى تسمع لكلامهم هذه القضية الأولى Le cher Carl fasse miséricorde a cité dans cette parole de nombreux et très importants bénéfices. Le premier de ces bénéfices qu'il a cité, qu'Allah lui fasse miséricorde, est que les innovations religieuses entrent rapidement dans le cœur de, de, de leurs suiveurs. Et c'est pour cela que tu ne dois pas penser que tu ne seras pas affecté par leur innovation religieuse, que si tu t'assis longuement en leur compagnie. Je répète, que tu ne seras affecté par leur innovation religieuse que si tu t'assieds longuement en leur compagnie. Est-ce que c'est juste de dire ça Non. Tu peux être affecté par son innovation religieuse dès la première assise. Mais de plus, le il dit, dès la première parole. Et nous avons vu hier comment Ibn Sirin, et je rappelle que le cher, il a fait ce cours-là dans le cadre de Dora au Koweït, via la radio, nous on a écouté via la, radio Nahj al qui est la radio salafia du Koweït. Et Cheikh Ahmed Bazoun est de la Mecque, mais il a participé à ce colloque au Koweït. Il a cité un exemple de salaf. L'imam Ibn Sirin, rahimahullah. Ce grand imam de la communauté. Qui est l'imam Abu Bakr Mohamed Ibn Sirin, mort en l'incendie de l'Égypte, qu'Allah lui fasse Il dit, Cheikh, nous avons vu hier comment Ibn Sirin et d'autres parmi les plus prédécesseurs n'ont pas écouté de la part des innovateurs un verset du livre d'Allah. Et c'est pour cela que cela indique une affaire dangereuse et une action erronée commise par certains de nos frères salafis ou même de nos sœurs qui disent Je veux juste voir ce qu'il dit. Combien de fois on a entendu ça ah Non, je veux juste voir ce qu'il dit. Je ne veux pas écouter ce qu'il dit, aller débattre avec lui. Je veux juste écouter ce qu'il dit. Nous disons non, ne l'écoute pas, n'écoute pas, n'écoute pas. Si tu es certain que tu es sur le camp à la sunna et sur la voie des plus prédécesseurs de la communauté et que tu es avec les grands savants alors tu es dans la certitude et tu n'es pas dans le doute en ce qui concerne ta religion pour que tu écoutes leurs paroles. Et j'avais déjà cité dans le deuxième cours, je me souviens bien, dans le séminaire de Villeneuve-le-Roi de ce week-end passé, qui est sur notre site de toute façon enregistré, hein, que l'exemple de l'imam Malik, rahimahullah. Ceci était donc le premier point. C'est quoi le deuxième point al bayan anna ضرر البدع والدين أشد من ضرر السم والبدن بمعنى لو مت بسم فأنت تموت إن كنت على خير وسنة فأنت تموت في هذه الدنيا ثم أنت عند الله تحيا بإذن الله عز وجل بالإسلام والدين الصحيح الذي أنت عليه لكن لو كنت حيا صحيحا صحيح البدن ولكن صاحب بدعة فإنك ستهلك ولا تأمن على نفسك أن تكون مع القوم الهالكين ثم بين مسألة ثانية أصلية عند السلفيين وهي أن البدع والضلالات أشد ضررا وخطورة من المعاصي والسيئات قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله البدعة أشد من المعصية بنص القرآن والإجماع أو بالإجماع وبنص السنة النبوية أجمعت الأمة على هذا وأما السنة النبوية فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بقتال الخوارج يا العلماء كما لكم خلي التكست سبحان الله العظيم وهم مبتدعة ونهانا صلى الله عليه وسلم عن قتال أئمة الجور الظلم فالخارج أصحاب البدع قاتلناهم وأما الأئمة الذين عندهم ظلم أو جور يصبر عليهم ونسمع ونطيع في غير معصية الله عز وجل ولا نخرج عليهم ولا نسبهم ولا نشتمهم إلى آخره فعلى ما يدل هذا الأمر يدل هذا الأمر على أن أصحاب البدعة أشد من صاحب المعصية وليس معنى هذا وليس معنى قول السلفيين آه، هذا أنه يجوز لعامة الناس أن يفعلوا المحرمات لا هم يحذرون من المحرمات ويحذرون من عذاب الله ويخبرون بعقابه سبحانه وتعالى ويخافون ناره ولكنهم إذا قرن بين رجل مبتدع وبين رجل عاص فالعاصي خير من المبتدع لا من باب تجويز الفعل ولكن من باب المقارنة إن احتيج ولذلك اشتد نكير السلف على أصحاب المعاصي وأصحاب المعازف والأغاني واشتد نكيرهم على أصحاب الباطل من أهل المعاصي والذنوب فليس هذا من باب الإرجاء كما يرمينا بذلك المخالفون نحن في ذلك أولا وآخرا نتبع نص الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة ثم بين وجه ذلك رحمه الله فقال on va déjà إن شاء الله Inch'Allah. C'est quoi le deuxième point qu'on tire de cette parole de l'imam la mise en évidence du fait que le mal des innovations religieuses est dans la religion, pardon, est dans la religion, est plus grave que le mal du poison dans le corps. Le sens de cela est, si tu meurs à cause d'un poison, d'un poison, alors tu meurs. Si tu es sur le bien, tu meurs dans ce bas monde, puis tu vis chez Allah avec la permission d'Allah, avec l'islam et la religion authentique par laquelle, sur laquelle tu es. Mais si tu es vivant et en bonne santé, c'est-à-dire que tu as un corps sain, mais que tu es quelqu'un qui est sur l'innovation religieuse, alors tu auras péri. Et ne sois pas en confiance quand on fait que tu ne seras pas permis ceux qui ont péri. Puis il a clarifié un deuxième point qui est fondamental, le, mot qu'il a utilisé, alors prête attention à ce fondement, chez les salafis, qui est que les innovations religieuses et les égarements causent plus de tort et sont plus dangereux que les désobéissances et les péchés. Cheikh al-Islam, le fasse miséricorde, a dit L'innovation religieuse est plus grave que la désobéissance. Et la preuve de cela est dans le Coran et le consensus, ou la Sunna et le consensus. Et c'est une parole qui est très connue chez l'islam Taymiya. Hein? La communauté est unanime à ce sujet. Et quant à la Sunna prophétique, regardez les ulama, comme ils comprennent les textes, il va utiliser l'exemple des Khawarij. Regardez, nous, on, on connaît le Khawarij. Mais est-ce qu'on aurait pu comprendre ces textes sur les Khawarij comme ça moi, moi, en ce que me concerne, je ne pense pas. Il dit le cher, le prophète sallallahu alayhi wa nous a ordonné de combattre les Khawarij alors qu'ils sont des innovateurs. Et il sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de combattre les gouverneurs injustes. Hein les Khawarij qui sont des gens de l'innovation religieuse, nous les combattons tandis que les gouverneurs qui sont injustes, on patiente à leur égard et on écoute. Mais on obéit dans ce qui n'est pas une désobéissance à Allah. Et nous ne nous rebellons pas contre eux, et nous ne les insultons pas, et nous ne les injurions pas, etc. Qu'indique donc cela Vous avez vu comment ils ont pris la règle que, Il y a de nombreux textes évidemment. Il y a l'ijma des ulama. Regardez ces textes sur le khawarij, comment ils ont compris les ulama que la bid'a est plus grave que le ma'siyah. Parce que le khawarij, on les combat parce qu'ils sont sur la bid'a, tandis que les gouverneurs injustes, on les combat pas parce que c'est un péché s'ils sont injustes. dit indique donc cela. Cela indique que les gens de l'innovation religieuse sont pires que les gens qui commettent des désobéissances. Et le sens de cela n'est pas, et le sens de la parole des salafis n'est pas, qu'il est autorisé à la masse des gens de commettre des actes illicites. Parce qu'on vont comprendre, ah ben, ça va, on peut faire des péchés. Non, c'est il a dit, c'est pas ça le sens. Non, ils mettent en garde contre les péchés. Ils mettent en garde les salafis contre, quant au châtiment d'Allah. Ils informent au sujet de son châtiment. Et ils ont peur de son enfer. Mais si on compare un homme qui est un innovateur et un homme qui est un désobéissant, alors le désobéissant est meilleur que l'innovateur dans la religion. Vous avez compris C'est pas que les salafis disent ça, quand Cheikh Islam Timi rapporte ça, qu'il rapporte l'ijma, ça ne veut pas dire que le maasi c'est pas grave. Non Et que c'est autorisé, non Mais c'est juste quand il y a une comparaison qui est faite pour montrer ce qui est plus grave. Et ce qui est plus grave, c'est l'innovation religieuse. Donc Shir, dit non pas pour autoriser l'action, mais en termes de comparaison si cela est nécessaire. Et c'est pour cela que la réprobation des pieux prédécesseurs était sévère envers les gens qui commettent des désobéissances et ceux qui s'adonnent aux instruments de musique et aux chansons. Et leur réprobation était sévère envers les gens du faux parmi les désobéissants qui commettaient des péchés. Et cela n'est pas de l'irja. C'est quoi l'irja On a déjà expliqué pas mal de fois. Hein? Euh, c'est le fait de faire sortir les actions de la foi. Donc l'irja, c'est de faire sortir les actions de la foi. Donc les murjites, qu'est-ce qu'ils disent ils, disent quoi Donc pour les murjites, les actions ne font pas partie de la foi. Je vous donne une référence. Ça, ça a été dit par al dans Sharh al al-I'tiqad, page 88, sur l'irja. C'est lui qui a défini ça comme ça. Donc j'ai dit, il dit, donc cela n'est pas l'irja, comme nous en accusent ceux qui s'opposent à nous. On avait dit d'ailleurs qu'une des caractéristiques principales de l'Haddadiya, comme les Cheikh Rabi', comme le dit Cheikh Ahmed Bezmoul, comme les dit Cheikh Ahmed Soubi'i, comme ils ont dit tous les machaïrs, ils ont dit que quoi Qu'une des premières choses qu'ils font, une de leurs caractéristiques principales, c'est qu'ils accusent al Sunnah, Al-Salafin, Bil-Irja'. Donc, il dit Nous, en premier et en dernier, nous suivons les textes du Coran et de la Sunna, et c'est sur quoi étaient les plus prédécesseurs de la communauté. Puis Cheikh, il continue en disant L'imam Al-Qirawani, il a mis le sens de cela en évidence en disant Pourquoi celui qui est sur l'innovation religieuse est pire Il dit Car il voit que c'est le meilleur des actes d'obéissance الشيخ يلدي ولذلك لماذا كان صاحب البدعة أشد قال لأنه يرى أنها أفضل الطاعات وأعلى القربات لذلك كان باب التوبة عنه مسدودا مغلق مغلقا وهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة قال العلماء وجهه أن العاصي يرى نفسه مذنبا ومقصرا وأنه على خطأ ويتوب أما المبتدع فيرى نفسه على حق وأنه يتقرب إلى الله عز وجل فلا يتوب إلا إن أن يشاء الله عز وجل والتوبة قال فكيف ترجى له منها التوبة وهو يعتقد أنها طاعة وقربة بل هو ممن قال الله تعالى فيهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا في الدنيا يظنون أنهم على خير وأن طريقتهم هي الطريقة الصحيحة لا يا أخي ليست الطريقة الصحيحة المرجو المرجع إلى ظنك ليست الطريقة الصحيحة المرجع إلى رأيك لذلك تجد بعض الناس يحذرون من إخوانهم السلفيين يقول طريقتهم تنفر الناس طريقتهم متشددة ما عندهم إلا سنة سنة سنة سنة تراث تراث تراث تراث طريقتهم ما هي طيبة ما يذكرون الله ما عندهم أمور طيبة لا يا أخي الدين ما هو على طريقتك أنت الآن تخالف السلفيين وتدعو إلى طريقة جديدة وتقول إنها خير نحن نقول لك كما قال الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فأنت ممن تحسن أنك فأنت ممن تحسب أنك تحسن صنعا طيب كيف أعرف أنني أحسن صنعة أم لا أحسن صنعة تعرف وتتيقن على أنك على عمل طيب وتحسن صنعة بأن تكون موافقا للكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة ومع العلماء الكبار ومع العلماء الكبار حينما تكون ممن أحسن صنعة ويحسن عملك بإذن الله عز وجل وأما غير ذلك أن تمشي على هواك وعلى أشخاص معينين فإن هذا لا ينفعك ثم أيضا بين أن ضر المعاصي على صاحبها ضر المعاصي على الجوارح الظاهرة Et voyez, regardez l'akhlaq de certaines personnes qui nous attaquent sur Twitter. Là, ils viennent de m'envoyer un message pour participer à un cours, pour écouter un cours sur Paltalk. Regardez l'adab des gens. Je suis en train de donner cours, et ils m'invitent à venir assister à un cours. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire tais-toi. Hein, regardez l'adab des gens. Et évitez, comme' khairan, de m'envoyer des messages en privé sur Paltalk, barakallahu comme pendant que je fais le cours. L'adab, il, montre les gens. Hein Ce qu'ils ont dans leur cœur apparaît sur leur langue et sur leurs membres et sur leurs actions. Subhanallah. Allah. Ça fait plus de 10 ans qu'on on traite ce genre de personnes, on a l'habitude, alhamdoulilah. Donc, qu'est-ce que je disais Qu'on revienne à quelque chose de plus intéressant et qu'on construit notre religion sur des règles et des fondements. On a dit que الشيخ الذي حفظه الله تعالى بأن تكون موافقا للكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة ومع العلماء الكبار مع العلماء الكبار حينما تكون ممن أحسن صنعا أو أحسن صنعا ويحسن عملك بإذن الله عز وجل أما غير ذلك أن تمشي على هواك وعلى أشخاص معينين فإن هذا لا ينفعك ثم أيضا أيضا بين أن ضرر المعاصي على صاحبها ضرر المعاصي على الجوارح الظاهرة أما ضرر البدعة فإنها في الأصول يعني في الاعتقاد يعني في الاعتقاد لذلك قال الإمام مالك قال من ابتدع بدعة فإنما يزعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة والعياذ بالله من ذلك لماذا؟ لأن البعدة زيادة على الدين والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم فإذا كان الدين كاملا وأنت تزيد فأنت كأنك تقول أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يخبر بكامل الدين فهنا نقص أنا أسده وكيف بهذا القول وكفى بهذا القول شنعا وكفى بهذا القول شنعا Donc qu'est-ce qu'on a dit Il a mis en évidence le sens de cela en disant pourquoi celui qui est sur l'innovation religieuse est pire. Il dit car il voit que c'est le meilleur des actes d'obéissance et le plus élevé des actes d'adoration, et donc la porte du repentir lui est fermée. Fermée, et cela a été rapporté de manière authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit Allah a certes voilé le repentir à toute personne qui est sur l'innovation religieuse. Les savants ont dit son sens est que le désobéissant se voit comme quelqu'un qui est en état de péché ayant en, manquement et qu'il est en erreur quant à l'innovateur. Il se voit sur la vérité et qu'il se rapproche d'Allah et donc ne se repent pas sauf si Allah le veut.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 Soit quelqu'un, versets 103 104. Dans ce bas monde, ils pensent qu'ils sont sur le bien et que leur voix est la voix authentique. Non, mon frère. Ils sont nombreux ceux qui croient faire le bien alors qu'ils sont en train de faire du mal. Hein? La voix authentique ne revient pas à ta pensée. La voix authentique ne revient pas à ton opinion. Et c'est pour cela que tu trouves certaines gens mettre en garde contre leurs frères salafis disant leur voix fait fuir les gens. Leur voix est extrémiste. Ils n'ont que sunna, sunna, sunna, touras, touras, touras, touras. Qu'est-ce qui fait face par rapport à Touras par rapport, le chef fait référence à l'association sectaire koétienne Ihya al dont la figure principale est l'innovateur Abdurrahman Abdul Khaliq. Regardez les frères. Yani, le problème des gens qui, qui, nous attaquent et qui, qui, qui, sont salafis, hein nous, on n'est pas comme, on ne va pas jusqu'à dire que c'est des hizbines, comme nous, ils, utilisent des mots du, type de sectarisme, etc. Yani, la preuve qu'ils n'écoutent pas nos cours. Et les gens qui me connaissent, ils savent très bien ce que je suis en train de dire ici. Yani, tout notre da'wah, depuis près de 10 ans maintenant, ou plus de 10 ans, alhamdulillah, on la consacre à les gens à la sunna et à combattre l'innovation religieuse et les gens de l'innovation religieuse. Et subhanallah, ces gens-là, ils nous traitent comme si on était des hezbiyyins. Hein Hajib. Hajib. Et chaque fois qu'on a parlé de notre dawa, ils nous ont jamais dit reprocher quoi que ce soit. Au contraire, ils ne font que nous motiver, et nous pousser, et nous encourager. Alhamdulillah. Mais nous, on ne crie pas sur les toits. C'est ça la différence aussi. Hein Ya y a un message de ma part. Et ça, c'est le ménage que je me suis fait. Et tenez-le. Tenez, tenez-vous à ce message. Wallah, ya Ikhwa. Regardez si ce que vous faites est conforme à la salafia. Et si c'est conforme, en revenant savant et rester collé au savant pour savoir si c'est conforme ou pas et travailler et vous occupez pas de ce qui se passe à droite ou à gauche. Hein Et les gens qui me connaissent bien le savent très bien. Moi, ce genre de choses-là, ça fait que me motiver encore plus. Ça fait que me motiver à dormir encore moins et à traduire encore plus. Donc ces gens-là, ils vont pas m'empêcher de faire da'wah. Bidnillah ta'ala. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ici Cheikh, il dit par rapport à Touras, regardez, on est en train de réfuter Ahl-Bida al ahwan on se fait attaquer certains par nos frères, subhanallah adim. Le cheikh fait référence à l'association sectaire koweïtaine Ihya Touras, dont la figure principale est l'innovateur Abdurrahman Abdul Khaliq. Pour lire les paroles des savants sur cette dangereuse association sectaire, voir l'excellent livre de Cheikh Ahmed bin Omar bin Salim Bezmoul, le même cheikh dont nous sommes en train de traduire les paroles été écrit. Quel livre L'excellent livre que je recommande vivement, Siyanat al-Salafi. Pages 613 à 636 aux éditions Dar Et si je me souviens bien, le, livre, il fait au moins 704 pages. Hmm? Et c'est quoi le livre en fait à la base C'est une réfutation de Ali al-Hassan, de Ali Hassan al-Halabi, le Mubtadi'. Hmm? Quand on dit ce c'est pas moi qui l'ai dit, c'est les ulama, c'est Cheikh Rabi', c'est Cheikh Ubaid, c'est Cheikh Ahmed Bezmoul hein, et d'autres. D'accord Donc Cheikh il dit Hein? leur voix n'est pas bonne. Ils n'invoquent pas Allah, ils n'ont pas de bonnes choses. Hein, c'est ce qu'il dit sur les salafis. Non, oh mon frère, la religion n'est pas en fonction de ta voix, toi. Toi maintenant, tu t'opposes aux salafis, tu appelles à une nouvelle voix, et tu dis qu'elle est un bien.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 Surat al-Kahf, verset 103, 104. Donc toi, tu fais partie de ceux qui s'imaginent faire le bien. D'accord. Comment puis-je savoir si je fais le bien ou si je ne fais pas le bien hein, Il y en a, beaucoup qui devraient se poser la question d'ailleurs. On devrait tous se poser la question. Tu sais et tu es certain que tu es dans une bonne action et que tu fais le bien en étant conforme au Coran et à la Sunna et à la voix du plus prédécesseur de cette communauté et en étant avec les grands savants. Et en étant avec les grands savants. J'ai pas dit pas en prétendant être avec les grands savants, comme le font certains. J'ai dit en étant avec les grands savants. Et nous, alhamdoulilah, comme on est en contact avec des grands savants, on sait qui est vraiment avec les grands savants et qui l'est pas. Alors tu seras parmi ceux qui font le bien et ton action sera bonne si Allah le permet. Tandis qu'autre chose que cela, que tu es selon ta passion et selon des individus, spécifiques, cela ne te bénéficiera pas. Puis il dit ثم أيضا بين أن ضرر المعاصي على صاحبها ضرر المعاصي على الجوارح الظاهرة أما ضرار البدعة فإنها في الأصول يعني في الاعتقاد يعني في الاعتقاد لذلك قال الإمام مالك قال من ابتدع بدعة فإنما يزعم أن محمدا خان الرسالة صنع دي جالي داكو يغدي الدونجي دي البدعة يسا جافي جا سوليني سا دون دورة دي سويكند سي تخي غراف لا بدعة Vous avez compris maintenant pourquoi le prophète, Allah, à chaque fois de pas de haja, alors que ce n'est pas qu'il n'y avait pas de bid'a, il disait quoi وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار hein Ils mettent en garde sur la bid'a. Les salafs, ils mettent en garde sur la bid'a. Et les ulama jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils mettent en garde sur la bid'a et les gens de la bid'a. Pourquoi Regardez le danger de la bid'a. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici Il dit puis il mit en l'imam Qirawani rahimahullah, puis il mit également en évidence le mal des péchés pour celui qui les commet. Le mal des péchés sur les membres apparents. Quant au mal de l'innovation religieuse, il réside dans les fondements, c'est-à-dire dans la croyance. C'est-à-dire dans la croyance. Et c'est pour cela que l'imam Malik a dit, rahimahullah, celui qui innove une innovation religieuse ne prétend rien d'autre que Mohammed a trahi le message. Sallallahu alayhi wa Regardez qu'est-ce que ça implique. Pourquoi le il dit Car l'innovation religieuse est un rajout à la religion, alors qu'Allah dit, c'est dans la traduction du sens est Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Surat al maida verset 3. Donc, si la religion est complète et que toi tu rajoutes, alors c'est comme si tu disais que Mohammed n'a pas informé au sujet de toute la religion et que donc il y a un manque. Et donc moi je pallie à ce manque, Et cette parole suffit en termes d'insulte, il dit, et cette parole suffit en termes d'insulte. Hmm? Parce que comme on avait dit dans le Dars de ce week-end, que Cheikh Mohamed Amal Jami, il avait dit, qu'est-ce qui accepte le, le rajout c'est ce qui est diminué. Or, le verset est clair. Ce qui va dire le cher un peu plus loin ici, où il a déjà cité, c'est Al-Yom Akmaltu lakum dinakum. Cheikh il dit اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم الإسلام دينا اليوم اكملت لكم آه، آه، دينكم ورديت لكم الاسلام الاسلام دينه رياضيكم سي جون لي نو ديرون سبحان الله العظيم اليوم اكملت لكم دينكم ورديت لكم الاسلام دي وتمت عليكم نعمتي ورديت لكم الاسلام دينه ها بور فو جي باراشيفي فوتر ريليجيون لا ريليجيون اللي كوا دونك اللي باراشيفي اللي بارفيت انا a pas besoin de rajouter diminution وأنت تريد تزيد فأنت كأنك تقول أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يخبر بكامل الدين فهنا نقص أنا أسده وكفى بهذا القول شناعة وكفى بهذا القول شناعة ثم بين قضية مهمة تبين خطر المعاصي والبدع بأن البدع ضررها على الأصول في الاعتقاد والمعاصي ضررها على الفروع في الظاهر فإذا فسد الظاهر مع سلامة الباطن الأصول فهذا كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن قبور أهل السنة من أهل المعاصي قال هي روضة من رياض الجنة وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن قبور أهل السنة من أهل المعاصي قال هي روضة من رياض الجنة وسئل عن قبور أهل البدعة من أصحاب الطاعات والأفعال الطيبة والأمر الأمور الطيبة في الظاهر مع البدع قال هي حفرة من حفر النار لماذا؟ لم يغتر بظاهر العمل إنما نظر إلى باطن الأصل هذا صاحب السنة في الأصل فهو على خير إن عذب فما فمآله إلى الجنة إن شاء الله أن يغفر له ابتداء غفر له وإن شاء الله أن يعذبه عذب ثم مآله إلى الجنة فهو في رود من رياض الجنة وأما صاحب البدعة وإن كثرت طاعته تجعله من أصحاب النار الذين توعد بها هذا الشيخ كما بخيسي قال كلها في النار فهذا من نصوص الوعيد هذا من نصوص الوعيد وأمره إلى الله عز وجل ولكن هو معرض لهذا الوعيد وأمره إلى الله عز وجل فمن هذا الباب بين أثر الفرع والأصل إذا فسد ثم بين رحمه الله تعالى بين قضية مهمة وخطيرة ونتركها حتى نترجم إن شاء الله Donc Cheikh dit, puis ensuite il met en évidence une affaire importante qui montre le danger des péchés et des innovations religieuses. Car les innovations religieuses, leur mal est dans les fondements, dans la croyance et les désobéissances, Leur mal est dans les branches en apparence. Donc je répète cette phrase, les innovations religieuses, leur mal est dans les fondements, dans la croyance. Et les, désobéissances, leur mal est dans les branches en apparence. Donc, si l'apparent est perverti, mais que l'intérieur est sain, les fondements, alors celui-là est comme l'a dit le même Ahmed, fasse miséricorde, au sujet des tombes des gens de la sunna parmi ceux qui ont commis des désobéissances. Il dit, ce sont un jardin parmi les jardins du paradis. Et l'imam Ahmed, qu'Allah le très lui fasse miséricorde, fut questionné au sujet des tombes des gens de la Sunna. Parmi ceux qui ont commis des, des désobéissances, il répondit C'est un jardin parmi les jardins du paradis. Et il fut questionné sur les tombes des gens de l'innovation religieuse, parmi ceux qui ont fait des actes d'adoration et des bonnes actions, des bonnes actions en apparence avec les innovations religieuses. Il répondit C'est un trou parmi les trous de l'enfer. Il ne fut pas trompé, l'imam Ahmed, par l'apparence de l'action, mais il n'a regardé que l'intérieur du fondement. Celui-ci est quelqu'un qui est sur la sunna dans le fondement. La base est donc il est sur le bien. Sa fin est au paradis. Si Allah veut lui pardonner directement, il lui pardonne. Et s'il veut le châtier, il est alors châtié, puis sa fin est au paradis. Et donc il est dans un jardin des jardins du paradis. Quant à celui qui est sur l'innovation religieuse, et même si ses actes d'obéissance sont nombreux, elles font qu'il est parmi les gens du feu. Et regardez comme le chéri est précis, il a dit quoi Ceux qui en, sont, qui ont été menacés. Ils, sallallahu alayhi wa dit, ils sont tous en enfer. Cela fait partie des, textes de menaces. Et dans les cours d'Aqidah que j'ai fait souvent, j'ai toujours attiré l'attention sur ce qu'on appelle nos sources wad et nos sources al-wa'id. Les textes de promesses et les textes de menaces. Donc il a dit ici, cela fait partie des textes de menaces. Cela fait partie des textes de menaces et son affaire revient à Allah mais il est exposé à cette menace et son affaire revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc sous cet angle, il a mis en évidence la conséquence lorsque le fondement et la branche sont tous deux pervertis. Puis il met en évidence qu'Allah le Très-Haut lui fasse miséricorde d'une affaire très importante et dangereuse. Tu mets en garde ces innovateurs-là et ceux-là qui disent une parole fausse et ne s'en repentent pas. Cheikh il dit et on va pas faire trop long parce que je pense que les frères confirment ou pas que j'ai vu sur Twitter que notre frère Abdel Malik va faire un cours à 20h45, Inch'Allah. Donc on va quand même vous laisser un petit peu de temps pour vous reposer avant de pouvoir suivre le, cours d'Abdel Malik, Inch'Allah. Et on ne voudrait pas empiéter sur son cours. C'est le moindre respect vis-à-vis de ce frère, Zallah Khan, nos frères Salafi, qu'on aime en Allah et qu'on encourage dans la da'wah. Donc euh, si quelqu'un sait me confirmer, je pense qu'il a cours à 20h45. Donc on va peut-être continuer peut-être pour 5 minutes, Inch'Allah. دونك اسكي ce دي لو شيخ ici Il a dit أولئك المبتدعة وأولئك الذين يقولون قولا باطلا ولا يرجعون عنه ما هو التحذير أن كل مبتدع في دين الله وكل من قال قولا باطلا وضر له الحق ولم يتراجع عنه أن عليه إثمه وإثم عمل به من بعده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيء ثم بين لك فضل نشر السنة وتعليمها للناس ونشر الخير الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا نشرت الخير يرجى أن تكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيء On va s'arrêter là, je vais traduire cette dernière partie et vous me rappellerez, Inch'Allah, qu'on s'est arrêté on a fini la troisième partie du matin, et on commencera donc la quatrième partie du matin, Inch'Allah Je vais mettre la date d'aujourd'hui, comme ça je me souviens, Inch'Allah. Donc Cheikh il dit, il met en évidence qu'Allah le très lui fasse miséricorde d'une affaire très importante et dangereuse. Tu mets en garde ces innovateurs-là et ceux-là qui disent une parole fausse et ne s'en repentent pas. Quelle est cette mise en garde quiconque innove dans la religion et quiconque dit une parole fausse et à qui la vérité est apparue et n'en revient pas, aura sur lui son péché et le péché de celui qui le fait après lui. Comme l'a dit le prophète et celui qui fait une mauvaise action en islam et qui est suivi dans cette action, on a vu que c'est une traduction du sens en fonction du charh du hadith, aura le fardeau de son action et le fardeau de celui qui l'a commise en le prenant pour exemple, après lui, sans que cela ne réduise en quoi que ce soit leur fardeau. Ça, c'est une mise en garde, ça. Puis t'a mis en évidence la préséance de répondre à la sunna, et de l'enseigner aux gens, et de répandre le bien sur lesquels était le prophète, Allah et ses compagnons. Si tu répands le bien, on espère que tu fasses partie de ceux au sujet desquels le prophète, Allah a dit, celui qui fait une bonne action en islam et qui suivit dans cette action aura la récompense de son action et la récompense de celui qui l'aura mise en application, en le prenant pour exemple. Après lui, sans que cela ne diminue en quoi que ce soit leur récompense. Hein? Regardez qu'est-ce qu'il a dit le cheikh ici. Si tu répands le bien, et c'est ce qu'on essaye de faire dans notre dawa, de répandre le bien. On a téléphoné à shir Hassan Banna. Moi j'ai téléphoné avant samedi soir, avant qu'on le téléphone, mais je l'avais téléphoné avant parce que je connais le chir Je lui cherche, je qu'on était dans une daura qu'on donnait cours et qu'on voudrait participer. Est-ce que le cheikh m'a dit non, donne pas cours Cheikh, il était content. Cheikh, il nous a toujours motivés. Cheikh Arafat, est-ce qu'il a dit non, ne donne pas cours Est-ce que tous les sûr qu'on nous a rencontrés qui savent qu'on fait dawa, est-ce qu'ils nous ont dit ne donne pas cours Au contraire, ils nous motivent. Donc nous, on va écouter les éléments, on ne va pas écouter les ignorants qui essaient d'utiliser faussement des paroles des savants. D'ailleurs, Cheikh Ahmed Bazmou, je lui ai dit quand j'étais chez lui à la maison au mois de février, j'ai dit, eh, Cheikh, il y a certaines personnes qui utilisent votre parole, Ali al-Mutasaddir dawa ils l'utilisent contre nous. Il a dit, moi, j'ai, moi, j'ai pas. cette parole-là, elle ne vous touche pas vous. Moi, j'ai pas eu l'attention. Hein Comment dire ça en français Il a dit, ma lam comme il a dit. Il a dit, moi, je parle pas de vous dans cette nasiha-là. Subhanallah, allez, les gens, ils nous mettent comme si on parlait de nous-mêmes avec les kitab au sunnah al la salaf salih. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait C'est juste traduire les paroles des ulama. Et on les explique en fonction des paroles des ulama, sans rajouter, sans enlever. C'est technique, na'am, mais Inch'Allah, on espère le faire bien. Et on passe des heures à préparer les cours. C'est pour rien, c'est pas pour rien qu'on passe des heures et des, jours et des nuits et des, des week-ends entiers à préparer ce genre de PDF pour pouvoir l'avoir devant nous et ne pas parler de nous-mêmes. Hein il faut que les gens ils arrêtent de jouer avec les paroles des ulama. Hein? Hein, et qu'on ne que, et que, on joue pas sur tout ce qui tourne autour de la Tesquia. Alors que les ulama, ils ont bien fait ça sur cette mas'ala. Ils ont très bien expliqué cela. En sachant que même pour ces frères-là, même si on a une elle n'est même pas mu'tabara pour eux de toute façon. Ils trouveront toujours quelque chose. Même s'il faut mettre de, fausses règles comme certains ont fait. Alors qu'elle a montre des papiers, nous on sait qu'ils ont rien à voir avec la Tesquia. Et peut-être certains d'entre nous, on des papiers, on ne montre pas, subhanallah al-adim. Salafi, il fait pour Allah, subhanahu wa ta'ala, conformément à la sunna, il se limite à ce qu'il sait. Naam, je suis d'accord avec ça. Et jusqu'à preuve aujourd'hui, dans tous les doros, et je le dis tout le temps, et je le redis encore une fois maintenant, arrêtez de m'envoyer des questions. Chaque fois que je le dis, il y, a, un frère ou une soeur qui m'envoie un email. Ou un frère, ou une soeur, un frère plutôt qui vient me voir après un DAS. Hein Ahri, je sais que tu ne réponds pas aux questions, mais j'ai une question. Et eh, nous, depuis des années, depuis plus de dix ans, on ferme cette porte. Notre nasiha, ça a toujours été revenir ulama. Et nous, toujours, on revient ulama. Le, ce que j'ai fait de temps en temps, quand j'avais le temps, maintenant j'ai plus trop le temps, si je prends la question d'une personne, je téléphoné à ulama. Et j'enregistrais, je la traduisais à la personne, c'est tout, khlas. Même ça, on ne peut pas faire. Agir. Jamais, jamais. On ne fait pas comme les hizbin, on ne répond pas aux questions. Et les frères qui étaient là dans la Torah ce week-end, ils sont témoins. il y a moi, moi je ne réponds pas aux questions. Il y a on ne répond pas aux questions. À tel point qu'on les disait presque toutes les minutes, il y a on ne répond pas aux questions. N'ouvrez pas cette porte de fit. On n'est pas capable de répondre aux questions. Moi, je ne suis pas capable de répondre aux questions. Si un, jour Allah m'ouvre la porte de la science à ce niveau-là et qu'un shirk de l'autorisation, c'est autre chose. Mais je ne suis pas à ce niveau-là. Je suis loin d'être à ce niveau-là. Voilà qu'il ne faut pas essayer de descendre les gens non plus plus bas que ce qu'ils sont. Salafi, il fait modestement, mais il fait. Qu'est-ce qu'on va faire On va rester les bas croisés alors que eh, ils ont leur sabre dégainé et qu'ils attaquent la Salafia. Et que les gens sont en demande. Moi, je leur dis à ces frères-là, vous ne faites rien du tout. Et c'est ce que ça me fait depuis de nombreuses années. Et même certains frères qui sont trop proches de moi me disent, mais Mehdi, mais comment tu fais j'ai dit c'est très simple. Quand quelqu'un est malade, je ne vais pas me rendre malade avec lui. Moi, ma vie, elle est courte. je n'ai pas le temps pour ça. Je n'ai pas envie d'être malade. Donc, je ne vais pas me rendre malade avec quelqu'un qui est malade. J'essaie de faire pour Allah subhanahu wa ta'ala, conformément à la sunna, je reviens au ulama. Subhanallah, cette, traduction-ci, j'ai téléphoné à des machères pour certains points où j'étais bloqué sur la traduction. Est-ce que, regardez, maintenant je suis obligé de le dire. Pourquoi J'ai pas envie de le dire moi aux gens, pourquoi je vais le dire alors que j'avais bien traduit, le cher après m'a dit T'as bien traduit. Mais c'est vrai, il a dit Il y a plusieurs manières de comprendre ces mots-là. Et il m'a demandé de répéter plusieurs fois et, il m'a expliqué les différents sens. Il a dit Naam, c'est le sens que tu as choisi, c'est le bon. Subhanallah, Qu'est-ce qu'il faut Chaque fois qu'on téléphone un cher, on tweet. J'ai téléphoné un cher, j'ai posé une question, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Hein Il y a ces frères, il nous faut rien, on va continuer notre da'wah, subhanahu wa ta'ala. Nous, on travaille pour notre akhira. Moi, je ne vais pas m'empêcher ce bab de khir, alors que et moi, ce qui me pousse, et vous l'avez vu, les frères qui ont voyagé ce week-end, et les frères, ils l'ont vu parce qu'ils ne voyagent pas souvent avec moi, parce que quand je pars, je pars toujours tout seul. Hein Je vois, moi, je vois, je voyage. Je reçois des emails. Je voyage dans des villages, dans des montagnes. Je voyage en France, je voyage en Belgique, je voyage en Angleterre. Je vais dans la campagne en Angleterre. Je rencontre des non-musulmans. je rencontre des gens qui sont demandeurs. Beaucoup sont demandeurs. Et beaucoup de gens qui sont le haq. C'est ça qui nous pousse. Quelqu'un qui me tourne sur Twitter et qui n'a rien d'autre à faire qu'attaquer ses frères, ça ne me fait rien du tout ça. Hein Comme on dit, la mahala al arab Il a aucune place dans hein, dans l'analyse grammaticale. Il n'a aucune fonction dans l'analyse grammaticale. Et je pèse mes mots, alors que je pourrais être beaucoup plus dur. Et alors que je pourrais parler. Et que je pourrais dire des choses. Mais on ne dit pas pourquoi, parce qu'on ne veut pas faire fitna. Et on ne veut pas rajouter des problèmes à nos frères et à nos sœurs. Il y a déjà assez de problèmes comme ça. Les gens, ils veulent rire. On a vu les visages des gens ce week-end. On a vu le khair, on a vu la fraternité. Les gens sont demandeurs. Les gens, ils veulent. Les gens, ils souffrent dans leur religion, dans la, pratique de la religion tous les jours. Pour en plus leur ajouter des problèmes, subhanallah adim. Hmm? Il y a des sœurs qui sont dans des montagnes en France, dans des petits villages, et nous écoutent via la radio sur la publication, etc. Et qu'est-ce qu'on va leur couper cette porte de khair aussi Hein il y a des frères qui nous écoutent, ils sont dans des îles. Ils sont à des milliers de kilomètres de nous et ils nous écoutent. Donc, c'est vie, c'est vrai, on marche avec dawabit, on marche avec des règles, on marche avec des fondements. Hein? Mais il ne faut pas essayer de casser les, frères qui marchent sur ces fondements-là ou de mettre des bâtons dans les roues. Et comme je dis toujours, si quelqu'un essaie de mettre des bâtons dans les roues, toi tu roules plus vite, le bâton va casser le bâton il va casser. Alhamdulillah, tous ceux qui ont essayé de me mettre des bâtons dans les rouge qu'au jour d'aujourd'hui, tous leurs bâtons s'est cassé. Tous, sans aucune exception. La majorité d'entre eux, alhamdulillah, un jour ou l'autre, certains précisent en ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, ils ont demandé pardon. D'autres, ils n'ont pas demandé pardon. D'autres, ils sont même égarés. Car là, nous en préserve. Donc nous, on parle, mais on parle avec expérience aussi. C'est pour ça que ces, ces choses-là ne font plus rien la peau, elle s'est épaissie avec les années. Hein Donc, comme je comptais vraiment pas parler de ça. Mais c'est venu, donc j'en parle, parce qu'il y a un besoin d'en parler. Et que ce soit sur Twitter ou sur les sites, etc., ce qui tue ces gens-là, c'est de ne pas répondre. Tu réponds pas. Même il dit que tu ne réponds pas parce que tu n'as rien à dire, et parce que ceci t'insulte, etc. Laisse-le, toi tu sais. C'est un bien pour toi en vérité. Et lisez ce qu'il a dit sur l'islam ou que j'ai traduit dans la patience et le remerciement. Mais il faut qu'on mette en application ces choses-là. Et que nos frères et nos sœurs, ils arrêtent de parler à ces gens-là. Perdent leur temps. Les 5 minutes, les 10 minutes que tu as passé à parler, à essayer de raisonner cette personne-là, qui veut rien entendre à la base, hein, tu quelques lignes du Coran. Tu aurais pu apprendre une faïda dans l'aqidah. Tu aurais pu étudier une règle dans le manhaj. Tu aurais pu écouter un audio, tu aurais pu écouter, tu aurais pu faire des choses dans ton dîne, tu aurais pu prier deux Raka. tu aurais pu faire du dhikr, tu aurais pu visiter ton frère, pour les sœurs, tu aurais pu visiter ta sœur, tu aurais pu aider tes parents, tu aurais pu visiter tes parents, tu aurais pu appeler tes parents, etc. Les aboues de khair, elles sont vertes. faut pas qu'on se les ferme à nous-mêmes. Il faut pas qu'on aide les gens à nous les fermer. Wallahu alam, wa Et je remercie encore une fois le frère Fawzi, hafidahullah ta'ala. Regardez ce frère-là, et je sais qu'il ne va pas aimer ce que je dis, mais regardez, c'est un frère, il est dans le fin fond de la France, je ne l'ai jamais vu, subhanallah adim. Et regardez comment on est devenu proche dans la da'wah, et wallah, c'est un frère que j'aime en Allah Via les efforts qu'il fait, et je le respecte pour ces efforts-là. Comme le frère Abdel Malik de son Publication, c'est un frère que la première fois que je l'ai vu ce week-end, Hein? Alors que ça fait depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années maintenant qu'on travaille ensemble. C'est des frères qu'on aime, Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on respecte leur travail. Est-ce qu'on a dit que Fawzi, c'est cher l'islam Est-ce qu'on a dit qu'Al-Malik, c'est cher l'islam Est-ce qu'on a dit que Mahdi, c'est cher l'islam Non Al-Malik, il fait sa radio, alhamdulillah, il le fait bien. Et le frère Fawzi, il ouvre son salon, même le salon, il ne peut pas l'ouvrir. Même la radio, on ne peut pas la mettre on, on ne peut pas la mettre euh, en route. c'est quoi cette compréhension hmm? Donc vous ne laissez pas embarquer, barakallahu fikum. Étudiez, perdez pas votre temps et accrochez-vous au salafi. Moi, n'ai pas dit maintenant qu'il ne faut pas s'accrocher au manhaj salafi. Les règles sont plus hautes que nous tous et on, doit tous y soumettre. Moi y compris, et moi le premier. Donc, khairan. Et je remercie les frères qui sont chez moi ici à la maison qui ont participé aussi. Wallahu alam. Et on se tient au courant pour le prochain cours via Twitter, via les textes et via les moyens de communication euh, habituels. illa wa atubu